Zašto su podijeljeni? Zato što je pao šta? Hilafet. Zašto? Zato što nemamo čovjeka koji stoji na čelu muslimana. Šta ovo govorim? da onaj ko, onaj džemat, ona skupina muslimana koja nema kod sebe osobu da ih vodi, ne mogu ostati zajedno. Nemoguće. Utopit će se u moru svojih, kao što danas najviše možemo čuti, fetvi od koji se ježi dlaka na koži, braću moja. Najfriškiju fetvu koju sam čuo jest da se ni halifa ne pita ni zašto braćo moja, Allah bi ovo je krug. Zamislite sad da smo i hlafet u Bekra, da je on živ. Kad kažem zamislite o tako dozvoljene, želim da vam približim meselu hilafeta. I da Beraj bin Malik skupi nešto vojnika i kaže nemaš ti šta pita Ebu Bekra. Ko je on da se on pita? Ko je Omer da se pita? Ko je Osman da se pita? Ko je Ali da se pita? Ko je Ma'mun da se pita? Ko je, ko je, ko je da se pita? Ako ti imaš pravo da ne pitaš, nikog imam ja. O tako? Ko si ti onda da se pitaš da ja tebe poslušam? O tako? Ja tebe moram sad poslušati. Jer se niko ništa ne pita. Onda se ne pitaš ni ti. Je tako? Ali nećemo se baviti ovom vrstom analogije. U odbrani da, ali u šedarskim dokazima nema ovoga. Ovo mi nije tema hudbe. Ovo počinjem samo onako da vam ukažem da se bojite Allaha u pogledu izdavanja fetvi. Nemojte se igrati. Nemojte se igrat, polagat ćete račun. Dosta nam svojih grijeha koje imamo pri sebi. Pa smo se toliko uzoholili i poneli sad ćemo izdavati fetve. Gospodaru nebesa i zemlje zaštiti nas od toga da mi neuki izdajemo fetve. Sačuvaj nas. Poslanik Ali Sidatu Veselam znao je dobro da muslimani ne mogu, ne mogu biti zajedno i da ne mogu ništa uraditi dok ne budu džemat. Dok ne budu braća. Ne postoji, Allah najbolje zna, period u novijoj, u novijoj istoriji umeta kada smo u kojem smo usmali bili u većoj potrebi za jedinstvo. Je tako? Pa Resul Ali Svetov Selam najavio ova vremena i objasnio i krizu koja će se pojaviti, zbog čega se to dešava. Pa tako, da će neuki napadat učeni, pitaće se kogod pobožni će tako se porediti sa alimima, sa šehovima. Sve su ovo vremena koja su najavljena. Da bi se spasili, mi se moramo vratiti. Na početak. Prvo govorim nama, tako. Oni koji me ne znaju i ne čuju i ne znaju šta govorim. Ja govorim nama. Govorim džematu kome se obraćam. Da se mi odgojimo. Ako smo nešto uradili, da se vratimo. Kaže Resul Ali Slatu Veselam, upozoravajući na ono što ruši jedinstvo muslimana. Prvo, kaže, čuvajte se loših mišljenja. Zatim kaže, zašto kaže lošeg mišljenja? Mišljenje je samo mišljenje i sumnja nije dokaz. Zato što on kaže šta? Najlažniji govor. Ja mislim da je to tako. Ja smatram, jer sam pronicljiv. Danas mi, nažalost, glumimo pronicljivog Omera ibn Hataba. Vraćamo ja. Kada kažemo da je Omer bio pronicljiv, Nemoj nikad pomisliti da ja to govorim tebi ili sebi. To je Omer. Čovjek kom je džene zagarantovan. Njegova pronicljivost i moja pronicljivost su razlika koliko je odavde do nebesa i zemlji. Njegova pronicljivost i razlika i moja je koliko je od istoka do zapada. I još toliko, i još toliko, i odgovorno tvrdim, i još toliko. Pa ne mogu ja koristiti Omer ibn Hataba da bi neko primijetio na meni. Vidi kako je izopronicljiv. Maša Allah. U mojoj pronicljivosti najprije može biti šta? Rija. Najprije. Ja mogu biti pronicljiv oko mistrije. Oko vaser vage, jel da je nešto? A oko fetvi, Omer ibn Hatab, Na koga se pozivamo? Promislivi, ili tako? Kad neko nešto kaže od feći, on sakupi učesnike vedra. I ono koji postavlja fetve, postavi ga u halku. Ako ovaj uspije uspjede ostraha dođe i kaže, haj ponovi, šta si rekao? Molim Allah da nam dade nekog poput Omera. A drugu stvar, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, slušajte me dobro, vama govorim. Nemojte, kaže, tražiti mahane jedne drugima. Ovo vam kaže poslanik Islama, isti onaj koji vam kaže da obožavate Allaha. Nemojte tražiti mahane jedne drugima. Nama govorimo, tako. Ja bih volio da se mi odgojimo, tako. Mi smo zato došli zajedno ovdje živiti. Pa ovako odgojeni kad dođe vrijeme za puno veće stvari. Bićete, to jest bit ćemo odgojeni da shvatimo da stvar odgoja je da tako sami vrhunac. Sljedeću stvar kaže poslanice sve nemojte međusobno se uhoditi. A, vidi ovo. Nama govori, muslimanima. Nemojte se uhoditi. Da li on misli o takvu Da li je to tako? Šta je ono kod njega onda iza latice? Tako, jesam li nešto? I onda idu u pretpostavke. Kaže dalje, poslednji srem, nemojte se međusobno, kaže, nadizat jedan iz na drugog. Nama govori. Zatim kaže dalje, nemojte jedni drugima zaviditi. I što ima od dobrog Forda. I ti kažeš, jest ti dobar Ford. A u sebi kažeš, uff, Đeli ga je uzo, djeli je pare našo. Otkud mu pare da kupi? A muljaža je nekao pitanje, sigurno. Šta si takav, volam? Allah mu dao forda. Allah daje kome hoće, a ne komu skraćuje kome hoće, ali tako? Na ko, kome se ti to ljutiš? Na onom ko dijeli obškrbu, jeste na njega se ljutiš? Šta te briga što ima? Maša Allah, Allah ti vrke, da Bog da ima tenka. Da, da muslimani imali svoju vojsku i svoje tenkovi, i svoje avione i svoje mercedese. Tako? Jer ti voliš brato što želiš šta? I sve ne, njemu želiš više. Zatim dalje kaže poslanica Lesenem, nemojte jedni drugije mrziti. Braćo moja, ovo je moje, moje mišljenje. Mi ne znamo još uvijek mrziti i voliti kako treba. To je, kažem, ovo je moje mišljenje. Moje. Znači čovjeka koji hoda po Bosni, bilazi džemate. Mi kad mrzimo, primjera radi, mi kad govorimo o novotarima, mi novotare mrzimo, mrzimo kako se mrzi Petar, Mitar i Radojka. Je li ovo ispravno, braću? Nije, braću. Ako je novotar, novotar, kod njega je osnova da je musliman, je tako? Osim ako ne radi novotariju koja ga izvodi iz vjere. On je musliman. A u hadisu, poslednji sunim kaže, svijet je, kod muslimana je svijeto šta? E zato, braćo moja, gledajte sad, sad ću ukratko samo, šta znači poznavanje arapskog jezika? Ja ga ne znam. Malo učim, na natucam. I tražim malo, evo što. Poslednji sunim kaže, musliman je muslimanu haram, je tako? Nije rekao mu'min je mu'minu. Nije rekao muhsin je muhsinu, je li tako? Je tako? Jel tako? Nije rekao tako. U arapskom prevodu rekao je musliman i musliman. Muslim, ali muslimu haram, tako? Musliman je muslimanu haram. Nije rekao muhsin, muhsinu, mu'min, mu'minu. Zašto ovo govorim? Evo sad ćete vidjeti zašto je dobro, zašto se, zašto je važi poznavati gramatiku arapskog jezika. Kad kaže musliman je muslimanu haram. Znači, novotar koji radi novotarije, on nema imana koji je va, vađi. Ima osnovni. Nema širka i muslimanje. A tak? Nije ni mahsin, ali je musliman. E ovdje u hadisu je došlo musliman je musliman. Haram. I ovaj hadis koji sad citiram, on se ne odnosi samo na muhsine. Ne odnosi, ne, sa, ne odnosi samo ni na mu'mine. Je tako? Ni na pojedine ljude, nego na, na muslimane. Jer kad su naredbe i zabrane, na sve se muslimane odnosi. Ali kad su nagrade, onda koji se utrkuju. Zatim dalje kaže, postanje se crnim, i nemojte jedni drugima okretati leđa. Nema mjesta emocijama u šerijetu. To što tebi ne odgovara, brat veli, slučajan odabir. Ali ti je nešto rekao što je istina. Ako ga mrziš, a istina pri njemu, Ovo nije mržnja Allaha radi. Ovo je mržnja iz tvog nefsa. A ako te on pofali nečim, a kod tebe to nije, nema to kod tebe, a ti ga voliš, ovo nije ljubav u ime Allaha. Ti ga voliš zato što te šta? Tetoši. Zato što te je pofalio. I onda zamislite sada se mi ovdje počnemo jedni drugi falt preko interneta. Javi se meni, Armin sa nikom lubenica, neko je da fali on mene, onaj treći, pusti to. Još pogotovo ako činim kakav ibadet, nemoj me falit, Allah ti se silo. Nemoj me falit, razvalit ćeš me, bolan, bolan. Ili da ja falim neki ibadet koji ima kod mene, pa ga ja ono direktno govorim kao vama, to je to. A, nemojte se ovim igrati. Kaže dalje poslanik Ali Selatu Vesalam, kada zabranjuje skrnavljenje časti muslimana, kaže, u istinu su vaši životi i i čast svijeti, kao što je svijet ovaj dan, Arefat, tako, ovoga mjeseca u ovom gradu, muslimana. Znamo, znamo što znači napas čast muslimana. Kad ga, evo gledaj, loše misliš o njemu, maha ne istražiš, uhodiš, mrziš, zavidiš i okrećeš leđa. Udario si na čast. Ovo je danas, nažalost, uz pomoć interneta postala prava licemjerna torta. Prava, pravi licemjerne torte koje se nude onima koji kad je pojedu i zagrizu, tek kasnije shvate da, da u njoj ima nešto pokvareno. On ju jede, ona je slatka. Slatka je jednom izvršnom vrijeme kasnije kad zaboli stomak. Onda se bolest počne žirti i, i zaraza ubija. Na sve strane. Zato se pazite kolača sa interneta. I torti. Od bilo koga. Kaže poslanik Ali Selatu Selam. Gledajte sad, citirali smo hadise koji upozoravaju na međusobne naše odnose. Gledajte sad ovo. Kaže poslanik Ali Selatu Selam. I ovaj hadis bilježi ima Mahmed. Nema čovjeka muslimana. <laughs> Tako. Oni koji su propustili ders ima propustili su mnogo dobro. Koji nisu zapamtili šta je musliman, mu'min i mohsin. Čitav život ti ovo treba. Svu tvoju akidu treba ti ovo. Ovdje poslednji sjeli kaže, nema čovjeka muslimana ponovo. Tako koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti sebi obavezu da ga zaštiti od džehennema na kijavijskom danu. Da braniš čast. Šta znači braniš čast svog brata? Kad počne ugovorkanja, samo zaustavljaš. Stani. Ako ti je učinjen zoom, adresa je taj i taj. Fulan i fulan. Tako? Idi njemu i traži svoj čas, traži svoje pravo. A prava tvog nema na internetu i na, tam ga nećeš naći. Samo ćeš naći dobru podršku i na federalnoj. Samo ćeš naći dobru podršku. Jer od milijon ljudi nisu svi iskreni. O tomu je more ljudi, šta znaš ko je iza? Da te bodri da si. Hajde, je to dobro, bez ništa, bez ovo. Nemojte ovo raditi. Ovim se nemojte baviti. Pogledajte kako je skupo vran čas muslimana zabranjen će ti biti džehennem. A bran čas muslimana mogu samo, zaista samo ljudi sa prefinjenim i vrlim osobinom. Svako udaljavanje od džemata u zajednici, braća moja, jeste dokaz griha i nepokornosti Allahu te barketa. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže nisu se zaudjela dvojica u ime Allaha, pa se rastala osim zbog greha koje je uradio jedan od njih dvojice. Ovdje se Allah najbolje zna, misli na veliki greh. Ono što je najrasprostanjenije među muslimanima danas od velikih grija jest, to možemo komutno reći, ogovaranje, sumničenje i potvara. I spominjanje brata po onem što kod njega nije. Ja mislim da niko od vas nema nešto posebno na ovo dodat nije oduzeti. Tako. Ako nije tako, ja bih volio da me ne uvjerite. Međutim, nažalost, ovo je naša stvarnost. Neprijatelji koji dovode do cijepanja muslimana su četiri stvari. Prva, duša Nafsu nemareh, duša koja navodi na zlo. Pa je šetan, pa je zavist, pa je oholost. Ove četiri stvari. Zavist, oholost, šetan, tako, sve ruknovi kufra. Duša koja naređuje na zlo, to je zadatak samoj po sebi. Ona hoće da ti uradiš, tako. Zatim šetan koji ima zadatak da te da te odvede u džihennem. Zavist, o njoj ne treba posebno govoriti. Sve ovo, braćo moja, kad se pojavi ovo, ruši jedinstvo muslimana. I kibur na kraju. Ja sam bolji od tebe. Imam nešto što ne ima kod tebe. Kibur se može manifestirati na razni način. Znači, indirektno govori. Je tako? One koji stvari, a u stvari ona je kod tebe. A tom stvari želiš da poniziš one koji te slušaju. Ili da poručiš nekome nešto. To je kibur. Jer najbolje da svoje djelo koje si uradio sakriješ. Ibrahim ali se to selam pravi kjavu i moli Allah da mu primi taj ibadet. Rabbena te kabbel minna. Primi ovo od nas, Allah moj. Nije rekao, ja ću ostati zapamćen. Trebam jedno djelo napisati. Kjava. Ja i moj sin Ismail, vidiš ti familije šta radi. Tako, morate svi praviti kjavu, čuvati, ja sam to radio. Nemojte, braći, ovako raditi. Sakrijte svoje ibadete i plaćite u samoći da vam bude primjer makar jedan ibadet, kako kaže Omer ibn Hatav. Kad bi znao, kaže, da mi je Allah primio samo jednu seždu, ja bi se radao uđen. Samo jednu. Jer iz sigurnosti da ti ibadet primjen, proizilazi kibur. Proizilazi kibur. Kibur. Ono što muslimani danas ne mogu nikako da shvate jeste da neprijatelji islama će napadati muslimane makar oni bili podijeljeni ili šta? Sastavljeni. Sve jedno ima. Samo je bitno 92. godine da si obrezan. Ni to više. Samo kak ti ime Muhammed? Koji? U kojem si džematu Muhammeda? Jesi ti uopšte musliman? Nisi. To njega ne zanima. E ovo muslimani, nažalost, ne mogu shvatiti. Jel' tako? Ne mogu shvatiti nikako. Da ne neprijatelj Islama, svejedno mu je, a danas nam je ovo svima opasnost. Njemu je jedno, jesu to Ošve, je li to Sarajevo, je li to Žepče, je li to Maglaj, imaš li bradu, pušiš li, ne, sve je, ma to njega ne zanima. Židovi kršćani mu je cilj da ti sredi akidu gdje god da se ti nalaziš. S kim god da se nalaziš. Pa ako želimo ova jaram skinuti, nema druge dosim, doćim jedinstva muslimana. Da napravimo snavu i kritičnu masu koja će se moći suprostaviti ovim idejama. Ne tako? Kaže poslanik Ali Selatu Oselam, dženevska vrata se otvaraju svakog ponedljeka. I četvrtka i biva oprošteno svakom robu koji ne čini Allahu širk, osim čovjeku koji se zavadi sa svojim bratom. Pa kaže se, ovu dvojicu odgodite dok se ne pomire. Ovu dvojicu odgodite dok se ne pomire i treći put, kaže poslednji za selem, ponavlja, kaže, ovu dvoju, dvojicu odgodite dok se ne pomire. Koliko puta danas možemo čuti Ovo je često, da se prijeti sudnjim danom. Kaže, ja ti ovo neću halaliti. Čekat ćemo se na sudnjim dan. Blago tebi kad tako bezbrižno čekaš sudnji dan. Ti kao misliš da ćeš na sudnjim danu stojati ono mirno, znaš. Ha, evo mene ovdje i sad samo ti si tu, dođi vam. Šta ti je bola, bola? Ida azurzilet il aradozil zaleha. Kad se zemlja najžešćim potresom potrese, najžešći, ti ćeš misliti da ćeš biti komotan, ti nećeš halal, imaćeš ti pravo svoje, nije problem. A da se zapitajte svako ponosob, ima li od vas ko šta uzeti? Ha? Imaš li u kući žene, djecu? I oni mogu uzeti. A onda se zapitaj, kakav je hal tvojeg srca? Pa čekaš sudnji dan svog brata muslimana. Allah kaže, poslije sve u ovom hadisu koji smo prvi citirali, kaže, budite Allahovi robovi braća. Zar može brat brata čekat? Jel suki? Bil mogo čekat sudnji dan da se ja i ti ravnamo? Znaš zašto ne bi mogao ti? Nećeš ti to čekat. Znaš zašto nećeš? Zato što smo braća. Jer da nismo braća, ti bi šta? Ti bi čekao. Zdravo nije, ovo je sramota. Sramota da muslimani kažu, ja ti neću halal ništa. Ja vas postićem, posjećam vas i podučavam vas i sebe i vas učim, halalite sve muslimani morat ću. Jel te kako ovo lahat potez? Sekunda. I odmah ode teres prsa. Možete halal? Treba te braći. Ne naređujem vam. Ovo vam nema pravo narediti. Ali ako neću na kraju hudbu krunisati ovim stvarima, šta ću ja onda ovdje? Na šta treba da vas počećam? Na svađu. Na raspravu. Tako? Onaj koji čeka brata muslimana za sudnji dan, nije on sa njim brat, tako? Da ga voli, ne bi. Kaže poslanik Ali Sadatu Veselam, kao smo malo precitirali, nisu se zavoljala dvojica ima Allah, pa se rastavila osim zbog <laughs> grijeha koji je jedan od njih dvojice uradio. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu ala Resulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih ajma'in. Sad ćete vidjeti kako su sahabi voljeli svoje drugove i svog poslanika ali se to selam. Sad ćete vidjeti kako su oni imali ovo. U predaj koji bilježi ima vega mi stoji. Selba radjela vanho oslobođen je rob poslanika sallallahu selam koji ga je puno volio. Jednog dana je došao kod Allahov poslanika ali se to selam i potpuno blijed. Kaže Allahov poslanika ali se to selam sebane kaže sebane i svi to bolestan. I se bolestan. Kaže Allahov poslaniče nisam bolestan, dobro sam. Već te nisam vidio. Dugo te nisam vidio, a kad te ne vidim, nedostaje. Poželim te. Ovo sam vraćao. Tako. Kaže, sad sam pospuno miran. Ali kaže, lao postaniće, kad se sjetim mahireta i sudnjega dana, bojim se da te neću vidjeti. Pa kaže, zato što ćeš ti biti sa i poslanicima, ali im uselam, a ako ja uđem u džennet, bit na nižem stepenu, neću biti s tobom. A ako ne uđem u džennet, onda te nikad više neću vidjeti. Pa Allah objavio ajet. وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مِعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Kaže, oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika, pravednika, iskrenih šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao. Pa kaže uzvišeni, hasune ulajke rafiqa. A kaže, kako je ovo divno društvo. Pobojio se Asab da neće vidjeti poslanika ali sela tu selam. Pa povodom ovoga Allah objavio ovaj ajet. I sad vas posjećam. Pazite, braće, dobro, da ne spuštate propise ili ajete tamo gdje im nije mjesto, nemojte se igrati. Svaki ajet i hadis ima svoj povod i objavu. Pogledajte ovo. U društvu kaže vjerovjesnika, poslanika, iskreni šehida i dobri. Mi će svi zajedno. Pa nemojte ni ovdje rangirati ljude. Bojte se Allaha. Ova je ono. Ova nije ono. Pazi dobro. Pazi dobro da mazlom ne digne ruke. Pazi dobro. Kad se Medinom prošudila vijez da je postanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, otišao svom gospodaru. Ustao je bila Bilal ibn Rabah radijallahu anhu prvi muezzin u islamu da prouči jeza. Da ćete vidjeti šta je ljubav prema svom bratu muslimanu. A taj zadatak mu je dao poslanik ali sada alejhi ve I Bilal je počeo da uči jeza kako je počeo da uči jezan, vidio je da u mihrabu nema koga. Nema poslanika, sallallahu alaihi vselem. Pa se okrenu prema njegovoj kući, vidi da ne izlazi poslanik sallam odatle. I osjetio je veliku prazinu u sebi. Ostao je bez svog učitelja, bez svog poslanika, bez svog brata, koga iskreno voli. Pa kaže, proučio je prvi dio jezana, Međutim, kad je došao do ešadu anna Muhammeda Rasulullah, zamrca je bila, nije mogo više. I prekinuje se za ono. Pa je pao na zemlju i počeo da plaće. Plaća pretvorio u jecanje. Plakali su svi ashabi. Ne, plakala je čitava Medina. Nema njemu njegovog druga. Ne smijete, braćo moja, mrziti muslimane. Ne smijete mrziti muslimane, Allah vam ovo naređuje. Akida, kojom nas uči Resul A.S. nas ne uči ovome. Mrzimo dijela. Šta god da naša braća urade, gdje god gdje živeli i radili i borili se, to su naša braća. Haldim mu velid radi što radi puno veće grije nego što rade danas. Tako. A poslanik se sve nije se ogradio od njega. Ni mi se ne ograđujemo od muslimana, ni jednog na svijetu, na zemljskoj kugli. Ako citiramo grešku, to stoji. Ili nam. Ali se ni od jednog ne ograđujemo, tako mi je Allah uzvišeno. Allah uzimam za se dokazao ovo. A vi ste mi svjedoci za sudnji dan. Wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah je dovoljan svjedok. Muslimane ne smijete mrziti. Muslimane ne smijete ogovarati. Jel' tako? Kada ovo bude tegoba, onda se teško rješavaju sporovi. Jer se toliko namloži u prsima da je nemoguće. Uvijek vi budite prvi. Bolji je onaj ko prvi nazove selo. Bolji je onaj ko hoće prvi. Prelazite preko ružnih postupaka oni sa kojima se družite, radite, živite. Nemojte formirati kod sebe u folderu ličnost koju čim se posađate oko nje i od nje sve tražite što nije valjalo. To vam je od šeitana folder. Ove foldere formatirajte. Resetujte. Dođe. Dođe to. Tako? Nemojte govoriti ne dođe. Dođe, dođe šetan. Ufatiti ti slabašni moment i gotov si. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se ide noću sa jednom od svojih žena, i za njega idu Abu Bekr i Omer i on se okreće polako Omere. Ovo je moja žena. Da ne bi oni pomislili šta, o kome o? O poslaniku. A di smo ja i ti? Zato zatvorite puteve šeitanu. Sjetite se, jel taj vaš brat uradio ikad ništa dobro? Jer taj musliman uradi radnji ima hajra u njemu. Nemojte ako se muslimani dijele po nekoj osnovi. Ne imate pravo da mrzite. Bićemo mi iskušani halifom i mehdijem i vođama. Iskušani smo. Je tako? Ne treba nama doći ovdje Omer bin Hatar. Mi imamo puno slabije pa nećemo da slušamo. Šta misli da nam dođe on? Da nam dođe posle sabaha na sabah. A? da nam dođe za vrijeme džume. Bili njega slušao? Pazite, kad kažem Omer, ja sam rekao Omer, nisam rekao Izet. Mene još neš, ne moraš. Ili Nusreta. Ha? Puno manja odgovori su tako. A šta bi da se pojavi Omer ovdje sad? I on samo kaže jedna, gotovo. Nema više ni hoću, ni neću, ni mogu, ni ne mogu. Nema više ni uh. Eto šapa odmah. Mi da smo spremni za ovo imali bi. Ali sigurno, vraćam moja, svemu ovome, ovome, ovome doprinose naši grijesi i doprinose ako ne u ovom prvom hadisu poslanika i svetu slavu, onda makar jedan dio od ovoga. Tako, što smo nabrajali od ovih stvari, a to su, kaže poslanica i svetu i svojim ću za ushudbu, čuvajte se loših mišljenja, Jer mišljenje je najlažni govor. Zapamtite dobro, braći, ovo. Nemojte jedni drugima tražiti mahane. Nama govori poslanik slavim selem. Nemojte se međusobno uhoditi. Nemojte se nadigravati, nadgornjavati jedan na drugim. Nemojte jedni drugima zaviditi. Nemojte jedni drugi mrziti. Nemojte jedni drugima leđa okretati. I budite Allahovi robovi braća. Molim Allah te barke u tala da ove riječi budu odkoristi imen imala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimani gdje god živjeli, radili, borili se. Molim Allah te barke u tala da nas očisti od grijeha, da otvori naša prsa, da nam podari nekoga koga ćemo zavoljati Allah radi i sa tim svojim vratom zaraditi hlad arša sunnjega dana. Molim Allah te barke u tala da nas zaštiti od izdavanja fetvi, da nas zaštiti od onoga od čega će samo umet imati problem Allah te bar tala molimo da nam podari šehove i ulemu i dalje koji će nas voditi prema njemu te bareke od tala. Allah molim da nas sačuva izdavanja fetvi. Allah molim da nas sačuva izdavanja fetvi. Allah molim da nas sačuva od toga da mi izdajemo fetve. Allah molim da nas sačuva od toga da glumimo muštehide, da glumimo, da glumimo, da glumimo, da glumimo. Allah te bareke od molim da od nas otkloni glumu, da nas zaštiti širka, rija, da nas sačuva onoga što će nam štetiti na ovome, a ni ono, na onome svijetu. Allah molim da nam omrzne ogovaranje, potvore, sumničavost i ružno mišljenje o muslimanima. Allah molim da sjedini srca muslimana. Allah te barke tala molim da stavi muslimane u jedan saf, da stavi u ulemu na čelu tih muslimana i da nas povedu prema njemu te bareke u tala. Allah molim da, nam, da ove riječi budu odkoristi ime nivama. Što sam pogrešio te od mene, jer šeitan sam pogodio od moga, moga gospodara te bareke tala. Ta Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i džennet uvede, da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillah, rabbil alemin. Okay, salam.